Це, мабуть, і є справжнє щастя. Йому здалося, що вона ось ось заплаче, а вона натомість засміялася. Колись ми згадуватимемо цей вечір, якщо згадуватимемо. А чому ні? Не знаю. Я нічого не знаю. От люблю я тебе, але не знаю, чи хотіла б вийти за тебе заміж. Він глухо кашлянув, як це? А так, я довго думала і зрозуміла, що кохання і подружнє життя не зовсім одне і те ж. Мені здається, ти сама собі заперечуєш, і потім що? Це не наче не ти. Ні, я не кажу, що не збираюся вийти за тебе. Надто тепер немає вороття. Трохи не те, але, звичайно, вона нахилилася вперед, було видно, хотіла щось сказати, не одважилася, глибоко зітхнула. Бачиш, як страшно я заплуталася. Сергій сидів непорушно. Вона подумала, що змучила його своїми тривогами і злякалася. Проте запитала, чого ти мовчиш? А що я маю сказати? Мав би щось. Він і далі мовчав, по хвилі підвівся. Не «Ну, вигадуй, от і кохання є ти і я, все інше для нас. Ми маємо багато досягти. Треба мати конкретну мету, маленьку і більшу. І йти від одної маленької до другої. Нехай інших хвилюють їхні проблеми, а всілякі химери. Чого вони мають мене хвилювати? Їх немає. Є я, є моя любов, моя мета. Оце і все, різко обірвав він. Його голос лунав владно. Ходімо в намет. Комарі тнуть. А корч? запитала вона. Нехай. Ти ж бачиш, він живий. Ото туловище, ото пащека, ото ніздрі. Він чмихає ними. І потім дим. Це наша жертва богам. Жертва. Він не дав договорити прикрив їй рот долонею. Вона подумала, що він боїться блюзнірства, одвела його руку. Нам ще довго доведеться приносити жертви. Може, і все життя. Чи вистачить нас? За що жертви? За все, за нашу любов і за все інше, за Василеве протигування. Він мені протигував ще раніше, як землякові якщо колись зможу віддячу. Але ніякі сили над моєю душею не владні, їх немає. Кожен робить, що вважає потрібним. Всі знали, що він тобі симпатизує. На випередки намагалися підштовхнути тебе вгору, запобігали. Вигадуєш. Хіба ти цього не знаєш? Знаєш. Знаю, знався він. Але нащо зараз? Для чого? Чого воно на тебе накочується? Ти ж мучиш себе. Його немає того, що ти вигадуєш, нічого немає, крім нас. Світ це ось порох під ногами, попіл. І ми теж. Попіл перед попелом немає обов'язків. Такий суворий закон життя. Закони суворі. А ніч чарівна, і вона наша. Ось у чому суть все зрозуміла, пробач. Ще якусь мить стояла мовчки, до чогось дослухалася. В лузі, здавалося, щось блукало. То хлюпоти річки відлунюють у травах, сказав Сергій. Ходімо. Вони пішли в намет. Встали рано. Їх розбудив грім. Ірина першою вийшла з намету і зупинилася в захваті.